ռադիոսով բարեկամներ տեղական ժամանակով ժամը 17-ն է։ Հանրայինի ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։ Նախորbanությունների մասին համառոտ։ Այսօրվանից մեկնարկում է մեծ պահքը։ Արցախին կնվիրաբերվեն շտապօգնության 10 նոր մեքենաներ։ 27 տարի առաջ Հայաստանը դարձավ ՄԱԿ-ի անդամ։ Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության մակարդակը ժամանակի որևէ պահին չի կարող նվազել, այն ամեն օր միայն պետք է աճի։ Արցախի եւ Հայաստանի միջև ռազմաքաղաքական դաշինքի վավերացման խնդիրը վերստին քաղաքական դաշտի քննարկման թեմա է։ Հադրութի շրջանում սկսվել են Գառնանացանի նախապատրաստական աշխատանքները։ Արցախում շարունակվում են Հովանես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակի հոբելյանական միջոցառումները։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօրվանից մեկնարկում է մեծ պահքը։ Մեծ պահքի շրջանը տևում է 48 օր՝ բուն բարեկենտանից մինչև Սուրբ Հարության զատկի տոնի նախորեն։ Բաքվի շրջանում օգտագործում են բացառապես բուսական ցակում ունեցող սննդամթերք։ Բաքվի ընթացքում հրաժարվում են ոչ միայն որոշակի կերակուրներից, այլև մոլի սովորություններից, շատախոսությունից, ստախոսությունից, հայհոյանքից եւ այլ մեղքերից։ Մեծ Բաքվի շրջանում վաղնջական կանոններով արգելված են եղել պսակադրությունները եւ մատաղը, սակայն Վազգեն առաջին կաթողիկոսի շրջաբերականով խիստ անհրաժեշտության դեպքում թույլատրվեց պսակադրություն կատարել Մեծ Բաքվի շաբաթ եւ գիրակ շաբաթակի օրերին, բացառապես ավակ շաբաթվա բոլոր օրերի։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Այսօր պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանն ընդունել է Հայաստանի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանին։ Այդ մասին հայտնել են պետնախարարի աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի պաշնից։ Հանդիպմանը պետական նախարարը բարձր է գնահատել Հայաստանի առողջապահության նախարարության եւ Արցախի գործընկեր կառույցի հետ փոխգործակցության արկա մակարդակը, կարևորելով այդ ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների հետևողական շարունակականությունը։ Այս համատեքստում Գրիգորի Մարտիրոսյանը հատկապես ընդգծել է էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի ներդրման, ինչպես նաև ընթացիկ տարվանից բժշկական ապահովագրության փորձնական կիրառման ծրագրերը։ Հատկապես բժշկական ապահովագրությունը համարում ենք առաջնային եւ պահանջված։ Կարծում ենք այն պետք է դառնա սոցիալական ինստիտուտ, քանի որ կառավարության վարած քաղաքականության տրամաբանության ծիրում մենք առողջապահական հարցերը դիտարկում ենք այդ շրջանակում, ասել է Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար Հայաստանի առողջապահության նախարարը եւ զգողունակություն է հայտնել Արցախի առողջապահության համակարգի հետ համագործակցության դինամիկայից, նշելով, որ Հայաստանում իրականացվող զարգացման բոլոր ծրագրերում միշտ հաշվի են առնվում Արցախի խնդիրները։ Առաջիկայում Արցախի մեր գործընկերներին կտրամադրենք շտապօգնության նոր եւ արդիականացված 10 մեքենաներ, կլինեն նաեւ աջակցության այլ ծրագրեր։ Ինչ վերաբերում է ապահովագրության համակարգի ներդրմանը, ապա մենք եւս կարեւորում ենք դրա սոցիալական ուղղվածություն ունենալու առաջնահերթությունը եւ կարծում ենք, որ այն չպետք է դառնա սոսկ ֆինանսական շուկայի զարգացման առաջնահերթ գործիք։ Համոզված եմ այս հարցում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջիկայում ընդունելիք որոշումը կլինի այդ տրամաբանության մեջ եւ մեր համագործակցությունը նաեւ այս բնակավարում կարևոր հերանեկար կունենա, ասել է Արսեն Թորոսյանը։ Այնուհետև զրուցակիցները մտկեր են փոխանակել գերատեսչությունների միջև կապերի խորացման, նոր տեխնոլոգիաների ներդրման, մասնագետների վերապատրաստման եւ մի շարք այլ հարցերի շուրջ։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաեւ Արցախի առողջապահության նախարար Արայիկ Բաղարյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ 27 տարի առաջ 1992 թվականի մարտի 2-ին Հայաստանը դարձավ ՄԱԿ-ի անդամ։ Նշենք, որ այդ ժամանակ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը Ռաֆի Հովանիսյանն էր, վերջինս ըստ էության Հայաստանի առաջին արտգործնախարարն էր։ Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության մակարդակը ժամանակի որևէ պահին չի կարող նվազել, այն ամեն օր միայն պետք է աճի, Այս մասին ասել է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Նրա խոսքով սա հատկապես կարևոր է այն պայմաններում, երբ հարևան երկրից ամենաբարձր մակարդակներով գրեթե ամեն օր հիմնահարցի ռազմական ճանապարհով լուծման, ուժի կիրառման եւ ուժի սպառնալիքի հայտարարություններ են հնչում։ Բնականաբար մեր անվտանգության համակարգը պետք է պատրաստ լինի արձագանքելու այս սպառնալիքներին։ Նշենք, որ Արցախի հանրապետություն կատարած վերջին այցի ընթացքում Արթուր Վանեցյանն արել է հետևյալ հայտարարությունը. Այն ծրագիր է, որն անվանում ենք վերաբնակեցման ծրագիր, իմ եւ մեր բոլորի օբյեկտիվ գնահատականով մեր երկրի անվտանգության հիմնական երաշխիքն է լինելու, որովհետեւ այն խոսքերը, այն արտահայտությունները եւ այն մարդիկ, որոնք մի շարքում են թեման, թե հողերը հետ են տալու, բանակցելու են, զիջելու են եւ այլն, այդ ծրագրի արդյունքում մենք հստակ ուղերձ ենք տալու ողջ հայ ժողովրդին եւ ողջ աշխարհին, որ մենք ոչ միտից հող հետ հանձնելու նպատակ չունենք, այլ ընդհակառակը մեր հողերում պետք է բնակվեն մեր հայրենակիցները եւ շենացնեն մեր երկիրը։ Արցախի եւ Հայաստանի միջև ռազմաքաղաքական դաշինքը պետք է օր առաջ վավերացնել։ Մենք արդեն իսկ ուշացել ենք այդ հարցում։ Մեր թղթակից Յուլիա Վանյանի հետ զրույցում նման կարծիք են հայտնել քաղաքական գործիչ Արմենական կուսակցության նախագահ Բորիս Արուշանյանը եւ ազգային ժողովի պատգամավոր Դաշնակցություն խմբակցության անդամ Ալյոշա Գաբրիելյանը։ Հայկական զույգ պետությունների միջև ռազմաքաղաքական դաշինքի կնքման անհրաժեշտության մասին նոր չէ որ խոսվում է։ Ժամանակ առ ժամանակ թեմայի քննարկումներն ակտիվանում կամ մարում են, այդպես էլ մնալով սոսկ քննարկումների դաշտում։ Բորիս Արուշանյանի համոզմամբ խնդրի շուրջ արդեն բավականին խոսվել է եւ այն կրկին շրջանառության մեջ դնելն արդեն այլ բան է նշանակում։ Երբ նման խնդիր է դրվում, այն հարցը, որի շուրջ արդեն բազմիցս եւ խոսվել է, եւ արսարծվել է, եւ վերլուծվել է, եւ քննարկվել է, նորից խնդիրը դնելն նշանակում է այդ գաղափարից ինչ որ ժամանակավոր հրաժարվել։ Իսկ իմ հասկանում անհրաժեշտ է ունենալ այդ փաստաթուղթը։ Անպայման։ Եթե Հայաստանը հայտարարում է, որ մենք Արցախի համատարածային հիմնական երաշխավորն ենք, ապա սա այդ երաշխավորության բաղադրիչն է, իհարկե պետք է։ Եվ ինչքան շուտ, այնքան լավ։ Ալյոշա Գաբրելյանը կարծում է, որ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը հարմար առիթ էր դաշինքը կնքելու համար։ Նրա խոսքով այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնարարել էր մշակել այդ փաստաթուղթը։ Ես ինչքանով գիտեմ նախագիծ համապատասխան կա, ստեղծվել է, նույնիսկ գտնվում է համապատասխան պատկամարմինների մոտ։ Մենք գտնում ենք, որ պետք է լինի անպայման հանուն մեր ժողովրդի անվտանգության։ Ինչպես Թուրքիան այսօր Կիպրոսի հյուսիսային մասի թուրքաբնակ միշտ էլ ճանաչում է զորք էլ ունի։ Սա պետք է, բայց այսօր քննարկման փուլում է, այսօրվա իշխանությունները գտնում են, որ պետք է նժարի վրա դնենք, տեսնենք միջազգային ասպարեզում ինչպես կընդունվի այլ երկրների Մի խոսքով միշտ պետք է հենվենք մերի վրա։ Այսինքն մենք միշտ ասենք, ինչ կասեն այս պետությունները, այս ազգերը եւ այլն մեզ գերտերությունները, չէ, մենք մեր օրվա պանո պիտի շարժվենք։ Ինչպես եղել է չէ դեպքեր, երբ պատերազմական շրջանում, ասենք Հայաստանի Հանրության առաջին նախագահը եկել աստեղ եւ այլը բարտադրել է, որ պետք է Խալբաջարը հանձնենք, պետք է Ադամը չմտնենք եւ այլն, ոչ իրականությունը դարել եւ ճիշտը տա է, որ այսօր մենք անվտանգություն ենք ապահովում այս տարածքով Սա է ճիշտը, ասինքն մենք մերը պիտի տանենք եւ իրոք որ մեր այդ համաձայնագիրը մեր ավտանգության խիստ անհրաժեշտ եւ գտնում են որ պետք է օր առաջ խորհրդարաների կողմից վավերացվի։ Բորիս Արուշանյանը մեծ զրույցում մանրամասնեց, թե ինչու է անհրաժեշտ արկասերտ համագործակցությունը իրավական դաշտում կարգավորել։ Հայաստան, եթե մեզ այս ռազմաքաղաքական դաշինքի մեջը չէ, կարա բացահայտ մեզ օգնի։ Եվ դենքով, եւ զինամթերքով, եւ շատ-շատ ուրիշ հարցերով։ Հիմա փաստորեն միշտ այնպես է իրան մատուցում Հայաստան, իբր թա մենք առանձին շատ հարցեր բացահայտ չի խոսում եւ այլը, բայց դա մենակ Ադրբեջանին է օգուտ։ Անկամ եթե վերցնենք սփի հանգամանք, Ադրբեջանի ղեկավարությունը միշտ ասում է, եթե անգամ Հայաստան չի ճանաչել Արցախի անկախություն, ապա ես միշտ իրավունք ունեմ գնամ իմ հողերս հետ վերցնեմ, չէ՞։ Հարցը դիա չէ դինում։ Ու աշխարհական մի պետություն ասի, որ Ադրբեջանը դու սխալ ես վարվում, ինչ իրավունքով ես դոզում նորից ագրեսիա ձեռնարկես։ Նա հիմնավորումը չէ այդ ապագա ագրեսիվ կեցվածքը։ Ոնց է հիմնավորվում, անգամ Հայաստանը չի ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Ինչ եք ուզում դեր։ Դա իմ հողն է, միջազգայինորեն ես ճիշտ եմ, գնում եմ վերցնեմ։ Այն նրանց ձերկելու համար էս ամեն ինչից։ Մեկը դա է, երկրորդը մեր հարցի իրավական կողմն է, որ մենք պիտի ամբողջ աշխարհին ապացուցենք, որ իրավական տեսակից մենք ճիշտ ենք ագրեսոր Ադրբեջանն է, մենք չենք եւ այլ եւ այլ։ Այս ամենը պիտի մատուցվի, ու դրա էլեմենտներից մեկն է ռազմական դաշինքն է, որպես առաջին քայլ եւ չպիտի թաքցնենք։ Հաջորդ քայլը լինելու է անկախության ճանաչումը վերամիավորում, եթե Ադրբեջանը խելոք չպահի։ Ստի պիտի անի Հայաստանը։ Սա է թելադրում հայկական շահը համոզված են զրուցակիցներս եւ դա էլ բավական է այդ պատասխանատու, բայց անհրաժեշտ քայլն անելու համար։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուկլաս Մակլուրեր Հադրութի շրջանում սկսվել են գառնանացան մշակապույսերի ցանքսի նախապատրաստական աշխատանքները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ինչպես տեղեկացան կադրորդի վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիշ Ստեփան Հակոբյանի ժամանակին հայտ ներկայացրել անհրաժեշտ գյուղատնտեսության նախարարություն գարանցա մշակաբույսերի ֆերմեր ներկրելու եւ անհատույց տրամադրելու համար։ Արդեն շուրջ 1200 հեկտար ցանկատարածություն պատրաստ է գարանցա մշակաբույսերի ցանքին։ Տարվա ընթացքում նախատեսված մշակաբույսության եւ անասնապահության համալիր զարգացման ծրագրի բոլոր միջոցառումները ուղղված կլինեն գարանցա մշակաբույսերի ցանկաշրջանառության խթանմանը։ Նշեց բաժնի Գրիգորիչը։ Բանջարաբոստանային կուլտուրաների ցանքերի ողորմման նպատակով շրջանի մի շարք համայնքներում փորված արտեզյան ջրհորները հաջողությամբ գործարկվում են։ Դրականն այն է, որ արտեզյան ջրհորների համար օգտագործված էլեկտրական էներգիայի գումարը մասնակի սուբսիդավորում է պետության կողմից։ Օգտագործողների մասնագիտական օգնություն ցույց տալու նպատակով բաժնում ներգրաված են 5 ենթաշրջանային գյուղատնտեսներ։ Ստեփան Հակոբյանը նշեց, որ հաշվի առնելով շրջանի գյուղմասնագետների ծանրաբերվածությունը շրջվարշակազմի ղեկավարի նախաձեռնությամբ հունվարից ավելացել է եւս 3 փաստիկ, որը հնարավորություն կտա թեթևացնելու ենթաշրջանային գյուղատնտեսների ծանրաբեռնվածությունը։ Ընթացիկ տարում կգործի Արաքսի հովտի փաբաժնի տերական ընկերությունը, ընդ որում առնանացան մշակաբույսերի ֆանքցիայի մեծ մասը կկատարվի հենց Արաքսի հովտում, որը միջոցներ է ձեռնարկում Արաքսի հովտում ներդրելու ռոկման նոր համակարգ, որը հնարավորություն կտա 90% անջրտի դաշտեր ունեցող տարածքներում ներդնելու կաթիլային ռոկման համակարգ, որի համար անհրաժեշտ են փորել խորքային արտեզան ջրհորներ, նշեց բաժնի վարիչը։ Կառավարության ֆինանսավորմամբ շարունակվում են Ասկերանի Բերթի Ստեփանակերտ Ասկերան ճանապարհի ցախակողմյան հատվածի վերականգնման աշխատանքները։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության պատմամշակութային հուշարձանների ուսումնասիրման եւ վերականգնման բաժնի պետ Արման Գրիգորյանի հաղորդմամբ Բերթի վերականգնման աշխատանքները սկսվել են 2018 թվականից։ Ընթացքի մեջ են Բերթի պատերի եւ աշտարակների վերականգնման աշխատանքները։ Սկսվել է նաեւ դեպի Բերթի մուտքը տանող ասիճաների կառուցումը։ Մարտունու շրջանի կոլխոզաշեն համայնքում ընթացքի մեջ են գյուղամիջյան ճանապարհների սալապատման աշխատանքները։ Համայնքի ղեկավար Ալիկ Ավանեսյանի խոսքով 2017 թվականին գյուղում իրականացվել է 3000 քառակուսի մետր ճանապարհների սալապատում, իսկ 2018-ին 700։ Ըստ կառավարության ծրագրի ընդհանուր առմամբ դեռևս պետք է իրականացվի 1800 գծամետր ճանապարհի սալապատում, նշել է համանքի ղեկավարը։ Ալի Կավանեսյանը տեղեկացրել է նաև, որ պետական միջոցներով գյուղում կառուցվել է նաև կամուրջ, որը համանքի բնակչությանը հնարավորություն է տվել վերին եւ ներքին թաղերի միջև ստեղծել տրանսպորտային կապ։ Մշակութային կյանք Արցախում շարունակվում են ամենայն հայ-իսպանաստեղծ Հովանես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված հովելանական միջոցառումները։ Մեծ արման հերթական միջոցառումը տեղի ունեցել Արցախի պետական համալսարանում։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Մեծ լորեցու թողած գործերով այսօր հպարտանում է թե աշակերտը, թե ուսանողը եւ թե առհասարակ մեզնից յուրաքանչյուր ոք։ Թումանյանական մակրամակուր շունչն այս անգամ թևածում էր Արցախի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողների կազմակերպած միջոցառման ժամանակ։ Արցախի Պետական Համալսարանի լրագրության եւ գրականության ամբիոնի դոցենտ բանասիրական գիտությունների տեխնացու Զինայդա Բալայանը ամփոփ ներկայացրեց Թումանյանի կյանքը, գործունեությունը, արվեստի ու գրականության մեջ ունեցած նրա վիթխարի ներդրումը։ Թումանյանը անմահ է հայ ժողովրդի անմահության հետ։ Նարեկասին եւ Թումանյանը ցույց են տվել հայ ժողովրդի անցնելիք ճանապարհը Եղարվեսի սահմաններում։ Եվ զուրջ է, որ հայ ժողովուրդը մեզից փոքր Թումանյանական է, եւ փորձում է նրա падգամները պահել։ Ոստի մեր դպրատուն գրական խմբակը 87 թվականից է ստեղծվել, առ այսօր այն ժամանակ ես ընթերցասրահում էի աշխատում, առ այսօր այդ խմբակը գործում է ուսանողական, ունի իր պատեթերթը Նարեկ, խմբակը կոչվում է դպրատուն, ինչպես ասել բացեցի եւ բազմաթիվ միջոցառումներ ենք կատարել եւ անդրադարձել ենք հայ ու համաշխարհային դասականներին, արվեստի գործիչներին, քաղաքական գործիչներին, դեմադրություններ ենք կատարել։ Բանաստեղծություններ, քարյակներ, պոեմներ ուսանողները խանդավառությամբ ընթերցում ու արտասանում էին մեծ բանաստեղծի ստեղծագործությունները։ Ներկաները մասնակիցը եղան հետաքրքիր ու բովանդակալից միջոցառման։ Թումանյանը այն բանաստեղծն էր, որի մասին չխոսելն անհնար է։ Նրանով հիացած էին ժամանակակիցները հաջորդ սերունդները։ Նա ամրակայվել է ժամանակակիցների հուշերում որպես կատարելության ու հայրենասիրության անմար ճրակ։ Ուսանողներ Յուրի Մարկարյանն ու Լիանա Մովսիսյանը ներկայացրին անուշ պոեմից հատվածներ։ Գլխավոր դերակատարները մեծ զորույցում խոստովանեցին, որ դեր դպրոցական տարիներից են սիրել այդ պոեմը սիրում եմ Թումանյանին, այո, նրա գործերը, այո, եւ Սարոյի կերպարը որքանով է այն ձեզ հոգեհարազատ։ Հոգեհարազատ նրանով է հոգեհարազատ, որ մենք երկուսս էլ գյուղաշխարհի մարդիկ ենք եւ մեր մտածելակերպերը կարծես թե համակնում են ինչ-որ չափով, սակայն կուզեի նաեւ նշել, որ այդ տարիների նահապետական բարքերը իրենց վատ ազդեցություն են թողնում նաեւ երկու սիրահար զույգերի վրա եւ գնահատական գործաման պատճառ են հանդիսանում Ես ընդհանրապես շատ սիրում եմ Թումանյանին, հատկապես իր անուշ պոեմը, այդ ստեղծագործությունը։ Ինձ համար նույնպես շատ հոգեհարազատ է։ Դպրոցում ես նույնպես հակում ունեի դեպի ասմունքը, շատ էի մասնակցում թատերական բեմադրություններին։ Հավելենք, որ միջոցառումը գեղեցիկ եւ մտերմիկ միջավայր էր ստեղծել մասնակիցներին, ապարգևելով հուզմունքի եւ հիացմունքի պահեր։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Այժմ լսենք արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության օպերատիվ ամփոփագիրը փետրվարի 25-ից մարտի 4-ն ընդգրկված ժամանակահատվածում արձանագրված իրավիճակի վերաբերյալ այն ներկայացնում է ծառայության լրատվական բաժնի աշխատակցուհի Սոֆիա Հարությունյանը։ Փետրվարի 25-ից մարտի 4-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 277 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 3, տեխնացին բնույթի 8 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ կենցաղային բնույթի 19 արտակարգ դեպք, այդ թվում դրան բացում 8, վերելակի բացում 2, հիվանդի տեղափոխում 3 դեպք։ Շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 2 դեպք, դուժել 1 քաղաքացի։ Փետրվարի 20 Երևանի 7-ին ժամը 10:51-ին տեղեկություն է ստացվել, որ Կովսական Կապան ճանապարհի 8-րդ կիլոմետրի վրա տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Նախնական տվյալներով իրար են բախվել Հայաստանի Հանրապետության Արմավիր մարզի Արմավիր քաղաքի բնակիչ Սարգիս Սաֆարյանի վարած ԶԻԼ 131 մակնիշի եւ Քաշաթաղի շրջանի Կովսական համայնքի Դիցմայրի գյուղի բնակիչ Սարգիս Մուրադյանի վարած Mercedes 180 մակնիշի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել։ Դուժասներ չկան։ Մարտի 2-ին ժամը 11:48-ին Հայաստանի Շուշի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Շուշի Բերձոր ճանապարհահատվածի 8-րդ կիլոմետրին տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Շուշի Հրշեջ փրկարարական մասից 1 մարտական հաշվարկ մեկնել է դեպքի վայր։ Տեղ հասնելուն սպարզվել է, որ իրար է բախվել Ալեքսեյ Սարգսյանի Opel Vectra մագնիշի եւ Գորգ Սիմոնյանի Ford մագնիշի ավտոմեքենաները։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով տուժած վարորդ Ալեքսեյ Սարգսյանին տեղափոխել են հանրապետական բժշկական կենտրոն Փակ բաժնետիրական ընկերություն։ Արտակա Հեղինակ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չփայտած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման 1 դեպք է գրանցվել։ Նշված դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն եւ հայտնաբերված գտածոները ոչնչացվել են։ Արցախի փրկարարների եւ Խնձորեսկի բնակիչների համատեղ ջանքերի շնորհիվ ավտոմեքենաները, որոնց ուղևորների մեջ կային կանայք ու երեխաներ, դուրս անվեցին Խնձորեսկ-Որոտան ճանապարհի մերկասառույցի պատճառով անանցանելի դարձած հատվածից։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Կաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Հրշակարի շրջակազմի ղեկավարի տեղակայել Օվանես Սահակյանից եղանք տեղում։ Այդ մասում ճանապարհն ունի թեկություն եւ մոտ 200 մետր հատված էր ընդհանուր հարցապատ։ Հիմնականում դրվել էին փաթից հետո մեքենաները, որոշներում երեխաներ ու կանայք։ Տեղ էին ասել նստարարները եւ օգնում էին արտիլափակված մեքենաների վարորդներին։ Մոտ 3 ժամ տևեց աշխատանքը եւ բոլոր արտիլափակված մեքենաները շարունակեցին ճանապարհը։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեղեկատվության համաձայն մարտի 4-ին ժամը 8-ի դրությամբ հանրապետության տարածքում կան փակ եւ դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Փակին Վարդենյաց Լեռնանցքը եւ Բերդ Ճամբարակ ավտոճանապարհները։ Բեռնատարների համար դժվարանցանելի են Սոտ Կարվաճառը եւ Գորիս Սիսյան ավտոճանապարհին արկա է բուկ։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվատողերով։ Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության ավտոճանապարհային դեպարտամենտից ստացված տեղեկության համաձայն Ստեփան Սմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության բաժինը հայտնում է, որ մարտի 2-ին 75 տարեկանում կյանքից հեռացել է Արցախի հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի կլարնետի դասատու Հրանտ Բագրատի Հարությունյանը։ Ծնվել է 1943 թվականի հունիսի 20-ին Ճարտարում, Ծառայողի ընտանիքում։ 1957-ից 1962 թվականներին սովորել է Ստեփանակերտի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցում։ 1969 թվականին ավարտել է Ստեփանակերտի Սայաթնովայի անվան երաժշտական ուսումնարանը։ Աշխատել է Շուշիի երաժշտական դպրոցում որպես փողային բաժնի դասատու։ Միաժամանակ 1971 թվականից մինչև վերջերս աշխատել է Ստեփանակերտի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի փողային բաժնում։ Երկար տարիներ աշխատել է որպես փողային բաժնի վարիչ։ Միաժամանակ համատեղությամբ աշխատել է պիոներների եւ դպրոցականների տանը որպես փողային նվագախմբի վարիչ։ Ստեղծել է փողային նվագախմբեր համար 2 եւ համար 8 հիմնական դպրոցներում։ Ակտիվ եւ նվիրված աշխատանքի համար բազմիցս ապարգևատրվել է դիպլոմներով եւ պատվոգրերով, այդ թվում նաեւ մշակույթի եւ կրթության նախարարությունների կողմից։ 1988-ին ժողովրդական արվեստի երկրորդ հանրապետական փառատոնին մասնակցելու համար արժանացել է արվեստի վաստակավոր գործչի կոչման։ Մինչ այսօր նրա աշակերտները ակտիվորեն մասնակցում են տարբեր մրցույթների եւ գրավում պատվավոր տեղեր։ Անսահման մեծ է Հրանտ ներդերումը երաժշտական դպրոցի սաների դասյարակման եւ նրանց երաժշտական ճաշակի զարգացման գործում։ 57 տարի աշխատելով երաժշտական կրթօջախում նա կրթել է շատ աշակերտների, ովքեր այժմ կայացած երաժիշտներ են։ Հրանտ Հարությունյանը իր ուրույն մեծ դերն ունի նաև Արցախի երաժշտարվեստի զարգացման գործում։ Հրանտ Հարությունյանի հիշատակը միշտ վառ կմնա նրան ճանաչողների սրտերում։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 7 մետր արագությամբ հարաբարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։